Passem una altra banda al calendari solar que regeix els nostres dies i les nostres nits. Transformant dimensions, rebentant fronteres, l'Assemblea de Mojares, per tots vosaltres, a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial del Dial de Barcelona. D'aquí fins a que rebentem l'univers. porque aquí estamos, un día más, abriendo un espacio a la construcción de lo que va a ser el mañana, sea el que sea, y debemos hacerlo junto a ustedes, estimados oyentes. Decidan, si es lo que quieren, el tipo de mármol con el que quieren sus lápidas, pero aquí no perderemos el humor ni la seriedad. Háganos saber qué quieren poner en ella, en qué, qué, quieren que en ella aparezca escrito, y nosotros lo tomaremos para rubricar las nuestras también piden que les animemos a seguir en estos momentos difíciles y sin temblarnos la voz les diremos que ya lo hemos hecho y ustedes también. Con tra banda Con tra banda tra Good. Banda. Da. Con. Bona tarda, contrabandistes. Una setmana més, l'Assemblea de Majares, amb vosaltres. Això és Ràdio Contrabanda. Contrabanda FM, pels que la volen, no volen identificar-la amb una ràdio, així que qual. I estem al 91.4, emitint per tota Barcelona i per tot l'univers a través de la internet i d'altres xarxes locals o universals que travessen dimensions exalàctiques. Uh, eh, www.contrabanda.org Aquí a la locució i al comandament de mandos, Eduardo Manos Tijeras, tot Solano. Ai, que bé comencem l'any, però bueno, no, no, no, això. Sí, doncs, per a, eh, avui acompanyar-nos avui en aquest programa, que com sempre que estic jo sol serà una miqueta caòtic, però bé, intentarem trobar-li algunes coses a fer. Esperem que arribi algú, si no que ens acompanyin això, altres contrabandistes que estan per aquí al nostre quartel secreto, situat vora la placa irreal de Barcelona. Eh, res, desitjar-nos un bon any a tots, a tots plegats, no només a vosaltres, sinó a mi també, i especialment a Contrabanda, perquè aquest any em fa 18. Sí, Contrabanda ja és major d'edat i esperem celebrar-ho per tot l'oval. I res més, per començar a començar, desitgem que passi la vida, que la vida no deixi de passar i que tots nosaltres siguem pata negra. L'Assemblea de Majares, magazine dominical, a contrabanda FM. ser Blues de la Frontera que ens acompanya així començant aquest nou programa de San Majares Los Pata Negra i Su Alegria de Vivir i bé doncs com ja hem dit eh, avui és el primer programa de l'any lògicament l'any va començar fa 3 dies i doncs ens omplim d'energies no? intentem plantejar-nos eh, espera, que, que m'oblido pagar sempre això ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. vale, vale, vale fuera, fuera, fuera no me la lie, no me la Enganxa-te, tu. Ai, and hard. I bueno, ara està entrant a l'estudi un company molt especial que ens acompanyarà avui aquí a la ràdio. Esperem que senti el seu ritme. Si plau, vagi a seure's a l'altra banda de la taula. Senyor, xupame un huevo. I doncs, bueno, ens acompanyarà una estona el xerrarem a la nostra manera, però abans de tot, i bueno, comentar-vos el que farem una miqueta més. Esperem que rebre la trucada del nostre estimat eh, Ernesto Chimajaras, que s'ha ido a conquistar les Astúries, qual eh, irreductible romano, no son galos, no es vanita, que va en territorios salvajes, i això, esperem que ens truqui. Qui sap si ens trucarà des de Cras FM, la ràdio lliure que hi ha allà a Chichón, que no és que s'hagi donat un Chichón, sinó que és a Chichón. I bueno, si no, esperem les vostres trucades al 93 317 7366. Si esteu afònics i no podeu parlar, doncs sempre ens podeu enviar un mail a contrabandfm arroba contrabanda.org o si ens voleu adreçar directament a nosaltres, l'Assemblea de Majares, Assemblea de Malucos, a assembleamajares arroba gmail.com i bé, doncs, ja que això, començàvem això de començar els anys i aquestes coses, jo us desitjo un bon any a totes però una persona molt especial, un estimat majadero, Pablito Terrores, que qui ens escolti ja, ja coneixereu, pues, ens va enviar una bonica carta a tots els contrabandistes que ajudem a mantenir aquest projecte a flota i a l'aire, eh, pues, molt bonica i que va motivar també boniques contestacions d'altres contrabandistes. I us la llegirem, però us la llegirem amb una cançó d'un artista que al nostre amic eh, Pablito Terrores li agrada molt. És en Quimi Portet i us posarem la cançó Matem els dimarts i els divendres. I ara tornem amb aquesta missiva Mahara. Matem els dimarts i els divendres Matem i ho fem ràpid i bé per l'escorxamenta i em diuen lo oh, vell carnisser. Moren els xais i les vedelles, moren pollastres i ànecs muts. Ara ve el solo de guitarra per anar al bar Hola, amigas y amigos de Radio Contrabanda. Se acaba el año 2008, que parece que dejará paso al 2009. Debe ser que la matemática es lo único que se mantiene inalterable, porque lo que es lo demás está temblando por inestable y por ser también un año de fuertes vientos. Quería agradeceros a todos y a todas que sigáis funcionando como lo que esperamos de una radio libre, siempre liberándose, y que solo responde a nuestras propias cadenas personales, nunca a las que engrilletan los padres inaudibles presentes en las radios comerciales de nuestra ciudad. nuestras cadenas son fuertes, pero acceden a moldearse con, los, con que les da un poquito de calor, calor proveniente de los y las oyentes que se atreven al teléfono, de los y las conductoras de los programas, de los y las artistas y maestros que exceden sus músicas, de los y las artistas que no denuncian su difusión gratuita y, de los y las que hacen <laughs> posible que sigamos creyendo en la libertad de comunicación, porque existe. La Antonio Machado dejó caer una en un momento hace ya más de 70 años que funciona también para las radios libres. Todo necio confunde valor y precio. En unos años en que todo debe tener un precio para ser tenido en cuenta, me agrada ver que el valor de la radio y la comunicación sincera, local, sin censura y con muchísimo sentido terapéutico sigue siendo muy alto entre sus oyentes, nunca necios. Si le pusiéramos un precio, pervertiríamos su esencia e insultaríamos a los que creen en ella. Verdaderamente se necesitan más y mejores espacios abiertos a la participación como es el vuestro, que llamaré a partir de ahora, sin miedo a equivocarme, nuestro. Creo que podría hundirse el mundo en un grado superior al actual y seguiríamos viendo dibujos animados en televisión, pero contrabanda descorcharía un buen vino y diría acompañada de una buena melodía. Aquí estamos, un día más, abriendo un espacio a la construcción de lo que va a ser el mañana, sea el que sea, y debemos hacerlo junto a ustedes, estimados oyentes. Decidan que si es, decidan si es lo que quieren, el tipo de mármol con el que quieren sus lápidas, pero aquí no perderemos el humor ni la seriedad háganos saber qué quieren que en ella aparezca escrito, y nosotros lo tomaremos para rubricar las nuestras también. Pidan que les animemos a seguir en estos momentos difíciles y sin temblarnos la voz les diremos que ya lo hemos hecho y ustedes también. Una radio libre nunca podrá engañarnos, no está diseñada para ello. Para unir sí, para compartir también, para divertir, evidentemente, para luchar sobre todo. Gracias por mantenerla viva, en momentos y ante personas que no le ven la utilidad y ante fuerzas que la consideran una enemiga a tener en cuenta. Luchar desde la comunicación es luchar por la creatividad. La creatividad no puede tener mecenas. Contrabanda no tiene dueño, más allá de la propia sumisión a su esencia libre y contestataria. Os deseo un año de duras y maduras, de nuevos espacios y alianzas, y de muchas, muchas horas de complicidad entre la ciudad de Barcelona, el mundo, la música, el arte, la poesía, la creatividad y los micrófonos desgastados. Atentamente, uno más. Bé, doncs aquesta era la, la carta que ens ha enviat Pablito Terrores i, bueno, espero que ens hagi emocionat, us hagi emocionat tant com emociona a mi llegir pues, boniques paraules que ens animen un dia més a continuar aquí, a Contrabanda. I, bueno, doncs aquí ha arribat otro Mahara Majareta, que està davant del micro amb una cara de mil dimonis i que volem saludar avui. Hola, què tal? En qui tenim el gust d'estar aquí avui a contrabanda FM? Amb l'Ibi. Hola, Ibi. Qui ets tu? L'Ibi. Ja t'ho he dit. <laughs> Però ets un amic especial. Com és que has vingut avui aquí a Contrabanda? Explica'ns, com és que has arribat aquí? Perquè vaig a casa d'un amic. Ah, sí? A casa de quin amic vas? Eh, esplau, pot contestar la pregunta? Ma, és que és xungo. És eh? xungo, per què? per què te pes? Que te pes. Demà ens aquí l'audiència atenta, no podem silenç. A casa de quin amic? No ho sé. D'aquí? En Joseba. A casa de Joseba, molt bé. I tot Joseba t'ha portat aquí perquè Joseba està arreglant aquí... No, no, disculpa, aquí he vingut jo sol. Has vingut tu sol? Hem quedat aquí. Heu quedat aquí, no? T'explico la situació. Explica-me-la. Aviam, Teto é vinda calça d'una amiga uh -huh. i he anat tirant direcció al metro que m'han ajudat la, la gent m'ha ajudat gent però perquè el taco del bastó se'm va tancar i no el tinc i a més vaig molt cargat uh -huh. o espero anava perquè espero que em porten la bossa qui t'ha de portar? El Joseba ah. Joseba s'enrotlla Bon rollo tipo <laughs> I hasta que què? Sí, no? Algun comentari? Has hagut de pujar forces escales, no? Doncs, eh, però va. Ja estàs acostumat, no? Jo domino. Tu domines. Molt bé, doncs l'Ibi és un amic molt especial que espero que ens canti alguna cançoneta si li posem després. El Sol Solet, sí, molt bé, fantàstic. El Solet. Sí. Després ens el cantarà, però abans eh, posarem una cançó, una altra, l'última cançó, perquè si sí, m'aniré preparant tota una miqueta del Quim Portet. Avui estic molt radiofònic, eh que sí? Això és Contrabanda FM, i tu te la pots fer teva, al 93 317 73 6 6. Wow, wow, wow, wow, Medicina feta per l'home blanc. Sóc a, però no sé si sóc blanc. Medicina pels que es troben bé. Miro al mirall, però no puc obrir els ulls. No, no, no. No, no, no. No, no no puc obrir els ulls. paisatge brut, polsós i ensupit. Oi que és maco, diu la gent del país. I a les cases, merda fins al malic cap problema, la gent ho troba bonic. Oi, oi, oi, sí, sí, sí, oi, oi, oi, i prou, prou, prou, vull ser jove, Aquestes cançons curtes del Quimi Portet que fan que no tinc gaire temps per preparar-me. Però bueno, ara sí que hem preparat una cosa que volia posar aquí a contrabanda, perquè és una cosa que suposo que a molts ens ha arribat eh, aquests dies eh, doncs per, a través del correu electrònic perquè realment estem encara en nous temps, noves èpoques on la tecnologia esperem que s'apropi una mica més al poble o a, la gent que no vol ansiar-se de poder i bueno, doncs Eh, aquesta també és un, és un reportatge televisiu que, bueno, suposo que penjarem el link per qui no el tingui a, en el, a Proc Mahara a, a www.contrabanda.org no, majares.contrabanda.org això és el nostre blog on cada setmana pengem els programes que, que, que fem aquí contrabanda i bé, doncs aquest és un, és un vídeo que ha fet la gent de la gent que ve a partir de que gent de Madrid van descobrir uns periodistes infiltrats en les activitats que es feien dins des dels moviments antifeixistes de Madrid i que aquest, aquest reportatge de Càmera Oculta van intentar-lo fer a partir de pues, aquestes accions violentes que s'han fet, a partir de pues, a... Eh, certs fets superxungos que han anat passant a la capital d'aquest regne. I bé, doncs, sense més paraules, eh, voldria radiar-lo aquí, tot i que no es veuen certes coses, però bueno, aquest vídeo és més interessant l'àudio que no pas el vídeo i doncs bé, i vosaltres mateixos ja ho podreu comentar a contrabanda, aquí en directe 93 6 7366 esperem que us agradi i que no hi hagi cap interrupció en el flux cibernètic vinga Vols doncs? doncs. 11 de diciembre de 2008, en el marco de las protestas de Madrid de solidaridad por los sucesos de Grecia, en los que un joven fue asesinado de un disparo por la policía, Telecinco emite un reportaje con cámara oculta para criminalizar los movimientos sociales. El repite emitido fue más corto, porque interceptamos a los periodistas. Vamos a ver qué se esconde detrás de estos jóvenes antisistema, antiglobalización, antifascistas, fascistas, no lo sé, de todas esas maneras. ¿Cómo se pasa de la protesta al vandalismo? No es una casualidad, sino una estrategia perfectamente calculada para calentar el ambiente hasta que se produce esa violencia. Nuestros reporteros han investigado cómo se organizan estos grupos. Dicen combatir el fascismo, el racismo y el capitalismo, se atrincheran en casas ocupadas y no dudan en utilizar la violencia si es revolucionaria. Los colectivos se organizan de una forma casi militar para sus jornadas de lucha. Entramos en algunos de los centros ocupa donde se cocinan las acciones. ¿Quiénes somos? Porque en estos grupos herméticos y cerrados sobre sí mismos, todos se conocen y todo lo que viene de fuera es sospechoso. Nunca desvelan consignas y controlan a todo el que se acerca. Trabajan a contrarreloj pintando pancartas, son desconfiados y es muy difícil que un periodista entre en su terreno. Se sienten vigilados e infiltrados y por eso ni siquiera en sus manifestaciones es posible abordarles. Nazis y policías son para ellos lo mismo. Salir de pelea para responder a las agresiones es otro clásico pero la mayor provocación para los antifas es la muerte de otro compañero en lucha, da igual su nacionalidad, porque ellos atacan. Mira, antifas es otra palabra que no hemos utilizado hoy. Antifas, eso no lo había oído nunca. explica una mica que estaven fent el la Puerta de cámara oculta que volien criminalitzar uns moviments. Estos periodistas estuvieron en el 11 de noviembre en la mastificación del aniversario de Carlos, estuvieron también en el CSO La Traba y en el CSO Antídoto. El material que no pudieron emitir fue grabado el 20 de noviembre en Valladolid y el 20 de noviembre en el CSO 1924. 20 de noviembre, Valladolid y grabando. Eso es lo que tienen los antifas que recuperaron este material y lo que nos emitió por 35 puesto claro, porque ha detectado el vídeo anteriormente, no sé claro. por qué razón ha tocado. Claro. Y ha detectado el vídeo antes, está, grabando, ¿vale? Ah. Eh, la única forma, y le pone una tapita y, se apagará en X tiempo, pero no es que se apague, es que... Se apaga la pantalla, ¿no? Se apaga la pantalla solo. Pero no lo hace para eso, lo hace para gastar menos. Claro, claro. Entonces, ya está, se ha grabando. ¿Estamos? Sí. ¿Está grabando? Sí. Cuidado que hay dos ahí que no me gustan. No ¿Te quieres cerrar la chaqueta? No. Bueno. O sea, la de fuera. Sí, la de fuera sí para el tiro. Ah, claro, para que haga un tiro más recto no está cerrado. Vale, déjatela esta. Vale, ¿qué más eh, hemos ido? Eso, somos de Salamanca, algunos de unos colegas, mm. pero nos han dejado tirados. Se han tirado al pueblo o no sé qué, han abajo, que no digo, donde sea, y, nos hemos quedado en, su casa, pues, ahí en la, vale. con las afueras de la plástica. ¿Es esto? Ah. tampoco me ha... <laughs> ya, ya bueno, si no hay ninguna cuestión de pena un poco. <laughs> Pero qué, no, que estoy pensando. <laughs> de paso, lo que pasa es que estamos en movimientos parecidos y vamos hacia Victoria, estamos en un par de días y, habíamos visto la, la, convocatoria y tal y nos movimos. Bien, interesante, la bien. Siempre es complicado organizarse. entonces me dices agresiones y eso no son así que antiguos de centro sí, sí, sí, sí, Tanto como los de la trama, de es también casi se más por estar naciendo cosas a la apología de eso, ¿sabes lo que te digo? Es un tema delicado. Es realmente lo que quieres, ¿sabes? Para que pueda. Para Tengo más motivos para etiquetarte. Tengo más motivos para decir. Y para asociarse al movimiento, para estem sentint aquí a Contrabanda FM, l'Assemblea de Mahara, eh, les gravacions capturades per gent dels moviments socials antifeixistes de Madrid a periodistes de Trece. Era això. Esa era la barbacia. <laughs> vale, vale. ¿Y de retirada? ¿Eh? ¿De retirada? Sí. Vaya, toca cobrar. Joder. Pues me han dejado flipado con lo que decía del chaval este del Álvaro del otro día, ¿eh? Ha sobrevivido. <laughs> Qué lo importante. ¿Pero cuándo es más o menos el movimiento así aquí de gente? De gente de izquierda, me refiero, de colectivos y así. Hay gente, pero cada uno va por su cuenta. No hay una cosa, pero bueno. ¿Hay Sara aquí o no? Sarpa aquí hay? Lo que sé, la organización sí. ¿Qué cosa cosas dicen los periodistas? Pero sí, hay, gente que se considera Pero como organización no, no existe. <laughs> Te pido muy mamá, <laughs> para esta tanta conversación. Es que parecís periodistas. No <laughs> vamos a tomar algo. bueno. Sí, es sencillo, para no, habéis parecido periodistas ahora mismo. Sí. Sí. Buena retirada. Lo eran, lo eran de verdad. Los pillaron. Bueno, por lo menos, menos mal que le hemos parecido aquí, no allí. Menos mal que le hemos parecido aquí, periodistas, no allí. Ahora mismo parece periodista. Fíjate. Antes no, ¿eh? Pero ahora, ahora que te veo con esta luz, me pareces periodista total, ¿eh? estos periodistas... ¿Cómo son? Entran a otro bar y comienzan a preguntar. cualquier, cualquier movida, cualquier eh, mínima historia la visión súper para, para Es más, pero ya como era yo, tú deja de Ya voy. Tú que eres un chabolista. Venga, cuarto, venga. Hasta luego. Hasta no tienes ni piscina. <laughs> Se lamentan de no haber conseguido suficiente carnaza. Me han dado la piedra. La ver, está ya habla con, con, con. los más enrollados del planeta, por favor. son todos demasiado moderados. Sí. Happy, happy. pasado cierto nivel de preguntas, a veces pasado cierto nivel de preguntas. Vamos a volver ahí Venga, vale. la última cerveza. Y, ah, y a rezar. <laughs> ¿Y mañana el mismo plan? pero en Madrid. que <laughs> es peor. Sí. Yo pensaba ir al bar siguiente, pero sí. Estoy andando con ellos. Sí, sí, vamos a a que se todos. Poco a poco, ahora se empieza a mover. de la mitad, para allá. Mira. ¿Por qué más traes si vives al lado? Eso, dile a la prensa donde vivo. <laughs> La prensa está aquí, expectante. No te vale. Normal. <laughs> Hasta luego. estem transmetent el reportatge capturat a uns periodistes infiltrats. Ahora es el 21 de noviembre y están en Madrid. Ahí es donde los pillan. Sí. ¿Seguro que hace más. Sí, es raro, ¿eh? <laughs> Ay. No disputas, ¿eh? Cuestiones de estética. me las dejas. <laughs> A ver, asesora. Asesora estética, cuidado. De tuya. Exploited. Miércoles 12 de noviembre, ha pasado ya. Potential Hardcore presenta. Mira, son estos. ¿Eh? Son estos, Potential Hardcore. Gracias, está, entra gratis. Mira, esto. hecho de, viendo los CDs. Mira, así. Ups. Ah, siguiente. ¿Tienes alguna cámara o algo? ¿Sería esta la mano? Atenció, heu vist aquí com els pillaven i s'ha acabat el vídeo, ràpidament. Jo ni m'he enterat, no? I tu, senyor Ibi? Que va, que va. Bueno, doncs, eh, a totes aquestes coses que fan els periodistes, no? els mitjans de comunicació que volen, no sé, crear opinió, realment, inter... o sigui, no sé, manipular certes coses, infiltrar-se en històries, no? Vull dir, per, per destapar moviments com poden ser els moviments antifeixistes per etiquetar-los com si fossin criminals o nazis és una vergonya doncs a tota aquesta gent li dediquem alguna cançó la corazón del sapo que es diu és que pensava que estaria més i no és <laughs> totes que em pensava el estrangulador sea de, de tu agrado, que sea de bendición y que sea de inspiración para, para vida. Y hi ha hagut un petit error, estoy confundiendo me una miqueta. Continuem amb aquesta... Ah, sí, però fent el sapo. Vale, prou. Passem a un altre tema, no? Aquí tenim el senyor Ibi, que per fi ja li hem portat els cascos i que abans de parlar una miqueta més de que ens cantés una cançó, ens volia comentar certes característiques de la seva parla. Per què? Per un accident de tràfic. Com? Un accident de tràfic. Ah, no, no, sí, però que clar, tu què volies dir-nos, no? Que si parles una mica malament, no? O per que... un accident de tràfic, ho he dit tres vegades. Sí, però escolta'm, els oients no ho han entès, jo ja ho sé. Explica'ns-ho més llargament una miqueta, o sigui que ah. si no ah. se t'entén bé, no, potser és perquè vas tenir un accident. Perquè, perquè el meu accident jo em va, em va afectar tota la, tota la part esquerra que era la meva bona, ara tinc, tinc a fer la dreta i llavors i menys mal que em va faltar l'esquerra perquè parlo malament val però si m'hagués afectat a la dreta m'hagués afectat molt més al parlar per què? Eh? Com és això? Eh, això digo jo però això és el que t'han dit, no? Per algú del cap uh -huh. Cosa perquè a mi em t'he comentat uh mhm. -huh. em va donar tot el cantó esquerre i i res, te vas quedar així, no? Bueno. que te vas quedar una miqueta així sí. i bueno, l'altre dia m'està comentant que a veure quan... de rodes mm? si una tanca de rodes he anat closa amb bastó i amb cotxe? Eh, I coses. I <laughs> coses i cotxe? I amb autobús? També cotxe i també el taxi mòbil. <laughs> Vosaltres coneixeu el taxi mòbil? No, qui és? Fa el taxi mòbil, és genial, tio. Per què? Perquè ballen la... Em porten amb bici com un xino. Ah! Ah, que guapo, És el que te mola, eh? Això ho has descobert últimament, no? Mana. Ho has descobert últimament, no? El taxi mòbil? Molt bé. Escolta'm, saps què volia posar jo aquí? Abans de que parléssim una miqueta del que hem fet aquest cap d'any, no? Que hem estat en contacte aquest cap d'any, no? L'hem celebrat junts, tu i jo, sí. junt amb altres persones, no? I què ens ha passat? Eh, hem tingut un contacte amb una gent que estava en una nau espacial, oi? Extraterrestres, guapo, no? Guapo, guapo, genial, la nau espacial. Bueno, però això ho sentirem. Abans posarem una cançó dedicada als pirats a un sistema que la setmana passada es van separar definitivament. i és clar que dediquem també aquesta cançó a tot el poble de Gaza, que en aquests moments està patint moments, moments molt durs, moments a causa de l'arbitrarietat i la justícia màxica perpetrada per l'exèrcit i el govern israelià i la connivencia de tots els governs mundials que permeten un acte tan absurd com un David i un Goliat en la terra del mateix Déu d'aquests tots. Eh, per aquest motiu, doncs, convocar-vos a tothom ara mateix, d'aquí 10 minuts, a la plaça Sant Jaume, eh, amb un acte de repulsa a la violència perpetrada contra el poble de Gaza, que en aquests matins està sent invaït per tancs, no? I bé, doncs, contra aquesta guerra i contra totes les guerres que en el món i contra tots els periodistes absurds que, que en certs moments sembla ser que les facin que continuï, no? jo que sé com dir-ho, no ho sé, pues, posem l'última concert Pirats un sistema, ara sí, i anem a buscar una infusió que ens prendrem aquí ben calentona, mentre anem posant bona música i anem xerrant d'algunes coses, a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona, Ràdio Lliure i no comercial. Què diu, senyor? Amb el Ibi, no? Amb el Ibi també, Eduardo Mastijeras i Ibi i que Déu té tu... A l'assemblea de Maharaji vens que entres la cançó després, no? Bueno, ah, ah, no, va, va, va. No, Ara o després? Ja ho veurem, ja ho veurem. Bé, doncs va, ho amb els Pirats on Sistema i Mentides. Aquesta és la que jo volia buscar per posar-li als periodistes de Telecinco. Amigo, aclavant la llei, mentides. sí. I diuen que el meu barri hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Som, som ciutadans, som mentides. Diuen que som ciutadans, que tots som importants, que compten amb nosaltres, que no només som votants, que no som pas estranys desconeguts en cap cas, però a l'hora de la veritat, on foteu les promeses, les ajuda, les reformes, els salaris són de broma, les pensions que mai no donen ni pel carrer sabeu que hi dormen.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 Estic flipant, el Joan Clos del cada de la ciutat, com tal està repartint pals de sacs. Amb la Guàrdia Urbana va partir la pana, no de la Rambla cada cap de setmana. Uh, un altre cop tu te'n pots trobar, sí, repartint galletes i pinyos de sacs, sí. O estan pel centre sempre van controlant, vigilant els sopars perquè mentiras. Doncs aquests són els Pirats Són Sistema. No sé si han arribat a sonar dues vegades. Ah, sí, veus? Han sonat, ja s'ha acabat mentides, i havia començat un altre. Ai, ai, ai, quin desastre. Però és que bé, estava buscant una infusió per prendre'm aquí ben acompanyat a eh, l'estudi 1 de Contrabanda FM, perquè estem a ple hivern i fa fresqueta, i aquí l'estudi fa una mica de fred. I més si no treus la jaqueta, així que cantarem una cançoneta per a veure si ens escalfem, no? Vinga, va escalfem-nos una miqueta música en directe aquí a Contrabanda, vale? Anem a fer que se senti tothom. Sí que sents, va, vinga. Sol solet, eh, ben ven a amable, sol solet, eh, a amable, que tinc fred. Si tens fred, posa la capa, posa la capa. Sí, però si tens fred una altra vegada, posa't el barret. Ole! Vinga. Ja aquesta cançó la vaig cantar sol despertar-me despertar del coma. Sí? Sí, el, al 1996. Imagina't. Ja tens gravada, no? La peseta, quin bon rotllo. <laughs> Abans a la peseta unes festes que te pes. Ara a l'Ebre no es pot anar a ningú lloc. A tot ens fa una mica de mal al cor. Estem-ho dius. Una el petit Ramon. Ei, ei, ei, ei, ei se m'està desfassant aquí la màquina. Deixem una mica el mal al cor que ens canta el petit Ramon en els moments de barbària. Desastre, mort i barbària. No, tu no dius Ramon, tu dius Ibi, però... Cantava la Sol Soler, però el petit Ramon ens canta el mal al cor. Em fa mal el cor, em fa mal el cor i no ho sé com podré arreglar. Em fa mal el cor, em fa mal el cor i no ho sé com podré arreglar. puc mirar aquest cel tan blau. Ja puc per la finestra treure el cap que em fa mal el cor, que em fa mal el cor. Em fa mal el cor, em fa mal el cor. li fa mal al cor i aniria a cremar l'Ajuntament, no? I bé, doncs, ara acabem de rebre una trucada al canal personal, aquí a Contrabanda, un estimat amic, el Miquel, Miquelillo, Miqueleti, Què un dius, amic... Bueno, diu, està, està dient que està malaltó, i que ha agafat fred, sobretot amb una acció que es fa contra el consumisme aquest nadalenc i per Reis, que encara falten les últimes festes, les festes de Reis, festes també de consum i de regalar, perquè un regal pot fer veure les persones que les estimes, tot i que un regal també pot ser un somriure, no? Eh? De cara al somriure que t'acaba eh, de regalar, eh? Que te vesti, tu que te vesti. <laughs> Molt bé, doncs, escolta'm, qui vulgui veure aquesta acció contra el consumisme pel, realitzada pel col·lectiu Trenoica, demà repetirà pels aledanyos del portal de l'Àngel i esperem que estigui prou bé. Eh, seran projeccions de vídeo i coses. No sé, jo aquesta gent m'agrada el que fan i jo i que ho puc recomanar. Com també, si no, qui vulgui, es pot anar. A un sol soler. A saltar al cort inglès. O el Sol Soler, també. També, també. Sol Soler sí, però el Sol Soler eh, no és un supermercat, ni un centre comercial, no, no, ni res de l'estil, no? Que va, que va. Bueno, qui es vulgui animar a fer-ho, li posarem una cançoneta, avui ara més, una cançoneta... Oh, que no, no la podrem posar, no hi és ara mateix, me cago en Déu. No sé per què. I m'ha fet eh, canviar una mica la idea. Doncs li anava a posar una cançoneta dels Google Bordello, però si no li puc posar una cançoneta del Google Bordello, tampoc li puc posar una fanfària xocàrdia però sí que li podria posar una cançoneta eh, del Sargento García sí li posem una cançoneta del Sargento García dedicada a les mulates eh? no et sents tu? no em sents a mi? Va. no em sents a mi? no bueno, pues ara intentarem que em sentis mentrestant, deixem amb el Sargento García y i el Dulce con Chile Thank Banda FM, l'assemblea de Majares. Estem aquí com cada diumenge, de 7 a 9 en directe, i les repeticions els dijous de 10 a 12. Eh, Mivi, eh, bueno. què, no anàvem a parlar una miqueta del cap d'any? Sí, va... Um, te sents o no te sents per les orelles, els auriculars? Que va, que va. Per què no? A eh, jo que sent. A mi me sents? A tu sí que sento. I tu per què no te sents a tu mateix? Ara, ara sí que em sento. Ah, sí? Guai. I què, canvia la teva veu, no, quan et sents? Pa de puta mare, nen, <laughs> Un menys que te pes. Que te pes, que te pes. Que te pes. Bueno, i què dius de cap d'any? Fa, va ser genial. Sí? On, on vam estar? Amb uns extraterrestres, no? Fa, que guapo. A la nave espacial, Titus. Tu no sabeu, lo, vosaltres no sabeu el que és això, és genial. I que és una nave espacial que ha aparegut a la Terra, no? Fa que te cagues, tio. Que ha vingut de l'espai exterior. Ja. I que és un espai gran, no? On es pot estar amb altra gent, compartint, sí, no? Sí, guai, de puta... Xerrant, ballant... Consumint... Consumint... Què consumíem? De tot una mica, eh? a <laughs> poder repartir. Ah, molt bé, consumint amor, no? Exacte. I bueno, doncs, vam gravar el missatge secret que van tenir aquests extraterrestres a arribar aquí i ara el podríem sentir, no? Què et sembla? El sentim, el missatge que ens van donar? Vinga, va pues vinga, va, anem a sentir el missatge aquí, a Contrabanda FM, l'Assemblea Majares, un missatge dels extraterrestres que han arribat a la galàxia d'Osona. Ai, ai, ai, a veure si no se sentirà. Montseny. <laughs> Corre que... No sé, si voleu a invitem, que... Que son uns contos que son són son simpàticos. Són Visten primero tenemos, estamos recelosos de la atmósfera de este planeta. Dicen que está muy contaminada, ¿no? Los indicadores el del universo decían que no era un buen planeta la Tierra, pero es que se nos había acabado el diésel. Y a ver, si aparte de decir nada más, hem de dir que eh, clar, com que la nave ha tingut molts danys per la seva caiguda eh, la, la situació és una mica precària llavors hi ha un parell de coses que s'ha de tenir en compte s'ha de tenir en compte que s'acabarà la llum de tant o d'hora llavors la gent aprofitarà per fotre's mà els uns altres <laughs> llavors s'ha de tenir en compte sobre quina hora serà això? s'ha de tenir en compte sí, sí que això passarà llavors pues, sempre volen passar les coses. S'ha de tenir en compte que hi ha dues rampes per la gent que se'n vulgui anar a dormir o a fer altres coses, que són molt estretes i bueno, tot i que han posat la grava avui una recoscavadora que, que s'ha enrotllat molt amb el poble, tot una tonada, un mensaje extraterrestre de galaxias imposibles. Estos Led Zeppelin venidos de otra dimensión. momentos de la fiesta galáctica. deixarem que acabin els Led Zeppelin, després els posarem, vale? Tot i aquesta cançó és una mica llarga, potser que un rato la tallem, però dejamos el solo de guitarra. perquè si no s'allarga durant 9 minuts aquesta cançó, boníssima cançó, per no dir res, que es diu How Many More Times. How Many More Times, dels Led Zeppelin, a com ho dius? How Many More Times? How many more times? How many to How Many Times eh, por el estilo. És palestino? Bueno, recordem això, la concentració que hi ha per repulsar la violència feixista d'aquests jueus sionistes d'Israel. Que no et sento. Que no et sents? Però ja et sentiràs, tio, és que per què no tens ben posat? Clar que t'has de sentir. Que no. Que sí. Et sento a tu, però... I jo et sento a tu, tio. Però pues canviem, canviem de... A veure, canviem i a veure si ens entén. Pues bueno, la concentració aquesta és ara mateix, en aquests precisos instants, davant la casa del poder d'aquesta ciutat, davant la plaça d'Ajuntament, davant la plaça Sant Jaume. A veure si et sento, tio. Parla. Què vols que digui? Jo et sento, tio. Ja, pues jo no em sento. Pues perquè tu no t'has acostumat a sentir-te i potser no et sents bé, però sí que et sents. T'hauria de pujar més el volum dels cascos. Ah, pues ja està. Ara, ara. Ara te sents, eh? Ara de puta mare. Hombre, ara que estàs al màxim. Fa que te pes. Que te pes. Bueno, doncs la concentració aquesta ens repulsa la violència israeliana i per recolzar el poble de Gaza, que està sent invaït en aquests precisos instants per tancs assassins, anem a cridar, anem a tirar-li sabates en aquests poderosos. No? I anem a fer-ho amb la música dels Led Zeppelins. How va. many more times... Quantes vegades més? mesclant coses des de l'ordinador de contrabanda Led Zeppelin i el Molly. Contrabanda FM 933177366 Us posem una estona de la festa alienígena. Et sembla bé, Ibi? Vinga, va, de guai. Una mica de música? A tope. A tope. Ah, no, mira, no. Sí, a música. Amores y cuchillos. Ça va Bueno, que esta es la Fiesta Galáctica que apagarem una una cagada ¿Qué, tú vas para saber? ¿Va a hacer Va fred o qué? També. No sé com els extraterrestres han, han volgut un, un moment tan tan, tan, tan fred, no?, per arribar. Va, que te peso, també. Tio, hòstia, doncs només fas que, que te pes, no? Ja, tio, què vols que digui? Joel, tio, joel. Que te pes, eh? Joel. Hola, que fuerte, que fuerte, que fuerte. Joel, joel, joel. No, yo estaba aquí buscando ya per començar l'agenda de la gent de mm, Jara, doncs volia comentar uns concerts que hi hauran la setmana que ve. El que passa que avui volia posar una cançoneta, el que no l'estic trobant... No, no, no, no. Bueno, venen certs amics de, de Mallorca a tocar l'aniversari de, la, de la jungla, que es farà la setmana que ve, i a veure què tal... Què tal va això? No sé com ho farem. A veure què tal... Doncs sí, amb varios eh, mallorquins, eh, Besti Bota Music Explosion, que veig que no té temes posats aquí, en el mirada en MySpace. Joder, la, la penya sembla fotent-se a MySpace i aquí no trobo jo res, o és que sóc una miqueta Qui Quién sabe. Pues res, estava buscant a veure si trobava el, cartell de concert, però no sé. Però jo sé que el dia 9 de... Bueno, no hi el 10 de gener, a la jungla tindreu el seu desè aniversari, o no sé si és l'aniversari o alguna que celebren, però hi ha una puncarrada que te cagues i venen els millors punts rockers de Barcelona i de Palma de Mallorca. I doncs espereu que hi pugueu anar. Mentrestant, ja que no, que no hi pugui anar, collons, per què no puc trobar jo También la del Place, el qual no, no, no entenc. Per què no em surten les cançons aquí en el MySpaces? No entenc. No entenc. Com podem fer, senyoret? Com ho podem fer? Bueno, ja ho mirarem d'alguna manera i si no anirem directament a, a posar alguna cançó per ahí, no? Sembla bé que posem el Cabo San Roque? Val. I, i posem... Uh, la Florita. Venga, va. La Florita, ¿no? Que te pes, venga. Eh, ya estamos con el que No, tres, un. Gustavo San Roque des del seu primer disc amb el mateix nom aquí a Contrabanda FM, l'assemblea de Majares 93 317 7366 en repetició els dijous de 10 a 12 al matí i sempre ens podeu trobar a través del podcast ja sabeu que no ens agrada fer podcast ens agrada fer coses porques a majares.contrabanda.org allà us podeu descarregar tots els programes que hem fet des de fa ja un parell d'anys o la majoria, potser ens han deixat algun de posar-lo, mea culpa, el senyor Monaster, ai, el Satoshi Maharas ho sap, i doncs bé, us animem a que proveu de fer algun podcast i si ens el voleu enviar aquí a contrabanda el posarem en emissió, no en directe, clar, perquè el podcast mai pot ser directe, però sí d'una altra manera, si sí, han diferit. I bé, doncs aquí intentarem a veure si esperem una miqueta més si arriba la trucada especial Mahara, si no, a veure si arriba una trucada vostra. Anirem posant una miqueta de cançonetes i prepararem una mica més d'agenda, a veure què trobem per ahí, no? Vinga, ara buscarem alguna cançó de Conxita, perquè a mi la Conxita m'agrada molt, amb lletra petita, i posarem l'autobús que va al tauler, dedicada als nostres companys osqueros que van fer programa d'empalmada el dia 1. Vinga, Conxita. Thank you. Ara mateix en directe, contrabanda. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Sí. Hola, què tal? Hola, hola. Em sentiu? Sí. Hola, ara em sents? Aló, aló? Sí, aló. Aló, aló? Me sents? Aló, aló. Ei, ei, ei? Sí? Sí, sí, sí, jo te sento. Ui. Ui. Sí, ese guaje. Ah, Ei. Hola? Ei. Ara? Bueno, faré un segon intent, no sé si ho sentiu, però tot toca. No sé què hem fet no? malament. Sí, fes un segon intent, però no sé què ha passat. Eh, T'estem escoltant. Sembla ser que era Ernesto Chemajara, que volia parlar amb nosaltres. Esperem que la podem passar per antena. Hola? Hola? Hola. Sí. Hola. A veure... Ei? Bueno, ara em, em sento jo mateix. I a mi em sents? Però no sento ningú. I ara? Ara em sent... Eh... Ernesto? Ernesto? Em sents que no sé què passa per telèfon? Tornem a provar, vale? Ara ah, t'estic parlant des del telèfon i físic, no per la taula de so. Aquí en directe, aquests problemes contrabandístics, no sé, jo ho faig tot bé aquí, no sé per què no funciona ara mateix, però ho podem tornar a provar, vale? Primer stand-by, i ara en directe. Hola? Hola? Ernest? Hola? Què he de fer jo, per tant? Ei, em sents? No, no, no, no. no. Pues doncs farem una cosa, Ernest, jo et sento a tu, Eh? Ens podries explicar una miqueta les teves aventures a mentre jo provo que em sentis? Eh? Explica, explica alguna cosa, però que te, que te sentin en parentena, perquè nosaltres aquí et sentim. Vale? Tens, de partir de 3 segons comença a parlar. 2. 1, a què vulguis. 0. Bueno, pues tampoc xerraré molt, perquè ja en parlarem el diumenge que ve. Esperem estar ahí en directe jo de nou, si sobrevic el viatge a tornada però bueno, nada, que, que estem aquí trucant des del planeta ui, des del planeta Astúries i, i bueno, només desitjar ja que comenci bon any per tots els majares oients que estiguin i contrabandistes en, en general des d'aquí, bueno, doncs, no sé, aquest majara bueno, ha estat aquí començant l'any i disfrutant d'aquest planeta tan particular de paraíso industrial. Ei, ara em sents? És aquí recomano a tots que vingueu. La idea original era poder trucar des d'una ràdio lliure que hi ha aquí a Sison, que és Radio Crash, que amb les quals hem contactat, i bueno, una ràdio que porta molts anys i que torna a estar matent, però bueno, malauradament no ha pogut ser així, tot i que hem xerrat així per mi amb aquesta gent i, i bueno, pues ha quedat pendent. I per això tampoc no us explicaré molt més, perquè la gràcia era trucar des de, des emissora i de, de Sison, però bueno, algo, algo ya os explicaré de si no, la semana acabe. Y nada, no sé, Eduardo Manos Tijeras, què està fent No, estic intentant posar-te antena. jo ja poc més us puc explicar. Sembla que aquí l'esporting ha perdut i la gent està una mica tristona, o almenys va perdent. I nada, un ambient ahí per, per Reis, que suposo que a Barnes el mateix, bastant agobiant, i la gent comprando, Joder. I, bueno, aquí ni tan sols portaran carbó segurament els Reis, Joder. perquè ja no queda carbó en Astúries quasi Juan Caminera. Lo todo. i dinamitera. Bueno, senyors, jo em sé que penjaré. Penja com vulguis. I això, escoltem el, el diumenge que ve. Ah, i si una cosa, dir-vos també, bueno, que aquí en aquests moments estava havent una concentració per Palestina contra bueno, les barbàries que està fent Israel allà a Gaza i i la idea pues, també era un servidor intentar passar-se per allà que potser ho fa per fer la connexió, no ha ser, però jo potser sí que em passaré una, una estona. Que suposo que a Barna pues, també aquests dies es deu haver estat movent gent per aquest tema, suposo. Bueno, Sí, ara mateix també tenim la concentració. Salut a tots i menys que bé. Salut, estimat amic. Contrabando. Contrabando sempre. Bueno, doncs pues aquesta ha sigut la trucada mitja estranya d'Ernesto Chimajara. Però bueno, ens ha recordat això, que hi ha concentracions per donar suport al poble de Gaza i, i manifestacions i concentracions arreu del món que esperem que vosaltres pugueu eh, fer suport perquè és un tema bastant, bastant merdós perquè sembla ser que, eh, que la cosa avança una miqueta més en el terror que viu aquesta gent allà a l'altra vora del Mediterrani i esperem que, fos que pocs nens siguin víctimes o poques persones innocents, perquè amb l'excusa d'actuar contra el terrorisme no es pot estar matxacant innocents. I això ho sabem tots, tots i que tots no volem respectar. Res, i amb això, no sé, us puc ja intentar posar una altra cançó. Us puc anunciar també que el dia 23 es fa 20 anys de Perròquia, que avui ara toca en el Genís de Badalona, que si voleu anar podeu sortir ara mateix però a veure què tal i no sé uf, no hi he pensat gaire en el tema de l'agenda que és una cosa que sempre l'Ernesto fa o porta més al dia llavors jo simplement em, em despediré ja ja que ha trucat Ernesto i ja que porto una bona estona de programa us deixarem la repetició o bueno, una miqueta de música potser una miqueta de música revolucionària perquè va, sí comença un nou any i ens hem d'animar a cantar bastant el tema de les lluites obreres, socials, o com vulguis dir-li, amb les lluites internacionals o universals, vinga, o internacional als majares De la l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien contrabandistes, amb aquests cants revolucionaris que intenten donar ànims a aquelles persones que aquest any que comencin el vull convertir un any de lluita, doncs es despedeix fins la setmana que ve, fins al següent diumenge en directe a Contrabanda FM 91.4, Ràdio Lliure Internacional del Dial de Barcelona. Ens veiem aviat, camarades. Oh, la asamblea de Majaras o el Mejara asambleario se va por donde ha venido.